otsailak sei ditu gaurko honetan aste azkena da eta hau berri on albistegia duzue, berrio zari irriatiaren albiste emankizuna eta otsaila hasieran eh, egon da iauteriak ateioka ditugu eta ospakizun hauek dira egunatako protagonista nagusiak ona hemen herrian antolatutako festa eta ekimen aipagarrienetako batzuk alde batetik mendialdea eskolako ikaslek ospakizun propioa izanen dute helduden ostiralean desfilea egin eginen baitute, goizeko amarte erdietan aterako dira ikastetxetik, txatxoz, zaldiko, zinudez, hartzainez eta unanuko mosaurrez mozorrotuta, eta eguzki plazara goizeko amaikak eta laurdenetan iritsiko dira. Bertan, beste desfile bat eginen dute eta baita dantza batzuk eskaini ere. Ondoren, mendialdea guraso elkarteak prestatutako amaiketako hartu eta poliki-poliki eskolara bueltatuko dira. Bestalde, txolinen irudi berria izanen da aurtengo, aurtengo protagonista nagusia ba, egitarau ofizialean eta kalera aterako da estreinakoz ostiral eta larun bat honetan urtero bezala ostiralean bisitaldia eginen du txolinek artikara bertoko alkate izan baitzen agriatxaleko zazpiterdietan aterako da segizioa berriozarko alde zaharretik eta larun batean otxailak bederatzi egun handia izanen dute berriozarko inauteriek goizeko amaiketatik aurrera aur ikuskizuna izanen da kulki taldearen eskutik eguzki plazan agriatxaleko seietan, e, ez barkatu kulki taldearen e, ikuskizuna goizeko amaiketan izanen da, eta agriatxaldeko seietan, orain bai, txolinen desfilea eginen da, eguzki plazatik abiatuta. Horren ostean, herri dantzak, musika, gazta eta sagardo janedana, zezen suzkoa eta beste amaika ekitaldi izanen dira, Euskal Herria plazan. Bestalde, eta egitarau ofizialetik apurtxo bat alden duta, zulo alai elkartean sagardotegi afaria antolatu dute otxailaren bederatzirako, larun baterako beraz. Iluntzeko bederatzietan txotxi irekiera eginen dute amarretan afaria eta amabietatik aurrera gau pasa. Itzordua elkartearen egoitzan izanen da eta txartelak salgai dituzueia da herria eta kale berri tabernetan. Hogei euroko prezioan bazkidentzat eta hogeita iru eurotan ae bazkide ez diren entzat, hau da, gainontzeko guzientzat. Egun berean, larun batean, gauerditik aurrera eta goizaldeko lauak arte, San Cristobal elkartea taldeak dantzaldia antolatu du bere egoitzan trio euro taldearekin. Eta Los Cubas elkartekoek ere mozorro festa prestatu dute egun horretarako zinema munduan oinarrituta. Azkenik hilaren amabian hau da, datorren asteko aste artean, puska biltza eginen da berriozarko auzo zaharrean, txaldeko sei terdietatik aurrera. eta hemendik aurrera hemendik gutxira jaigiroan eh, murgilduta egonen garen arren eh, iauteritan murgilduta eguneroko gizartea arazoak ezin ditugu ahaztu etxe kaleratzen aferari buruz hitzegin behar dugu orain datorren astelenean hipotekak utgitutako taldeak batzar irekia eginen du berrio interesa duen orori zabaldu diote gonbitea elkarte honetako kideek eta itzordua arratsaldeko zazpietan izanen da Euskal Herria plazan esan dugu dugun bezala datorren astelenean. Baina hori baino lehen, aste honetako kultur itzorduak aipatuko ditugu segituan ostiral honetan pirritx, porrotx eta marimototx errira urbilduko zaizkigu. Aurreko egunetan aipatu dizu egun bezala, ostiral honetan Euskal Herriko paiazorik arrak astatxuenak izanen ditugu zarrien sentitu pentsatu ekin izeneko ikuskizunarekin. Mendialdean, e, mendialdea eskolan izanen da hori, arratsaldeko bost terdietatik aurrera. Musika ere izpide izanen dugu txalaparta kontzertu baten eh, eskutik. Eh, igande honetan, otxaila kamar, utxun taldeak txalaparta utxa izaneko musika ikuskizuna eskainiko du, agriatxaleko zazpietan entzunaretoan. Eta albiste bloke honekin amaitzeko erakusketa baten berri ere eman behar dizuegu. Maite Ramos berrio urmargoak edo akuarelak ikusgai dituzue kulturgunean otxailaren amaseira bitartean. Astelenetik ostiralera, arriatxaleko bostetatik iluntzeko bederatziak arte eta larun batetan berriz bostetatik Zazpietara. Tira ba berrio zarko albisteak aipatu ostean, gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi da, beti bezala berria egunkariarekin hasiko dugu gaurko errepasoa. Frantziako fiskaltzak uste du minbiziak jota hiltzela jonantza. Beraz, eh, tira, ba, eh, gaurko lerro buru nagusiena berria egunkariari dago baina badira beste batzuk nafarrora urbilduz gero. Hemendik aurrera kan fundazioa sektore publikoak ikuskatzearen alde dago bartzina. Hemendik aurrera komatxoen artean eh, idatzi dute nabarmentzekoa baita espresioa. Baina bestelako kontuak eta polemikak aipagai ditu berria egunkariak ere, sukaldeen aferagatik jasotako mehatxuak eta irainak salatu dituzte langileek eta bukatzeko atzo izandako istripu ikusgarri bat eh, aipatzen du berriak pertsona bat zauritu da erreniegako tunel ean izandako istripuan diario de noticias según hartuko dugu orain eta honetan e, uste usaina dator e, UPN e, alderdiaren ingurutik ba, ala, horren inguruan egin baitituzte lerroburu geienak diario de noticiasen. Barzinak erantzukizun oro ukatu du kan hauzian eta hemendik aurrera gardentasuna egonen dela zine egindu. honetan ere hemendik aurrera espresio edo adierazpide bide hori nabarmendu dute diario de notiziasen. Zergatik ote, tira, bestelako kontuen artean, baina ba, gai berari lotuta ondoko lerro burua nabarmentzen du diario de notiziasek. Nafarroako kutsari buruzko salaketak aztertzen dituen epaileak entitatearen kontabilitatea faltsutu zen ala ez ikertuko du. Eta ustelkeria kasu gehiago e, UPNren inguruan. Josetxo handiaren dimisioa behartzera exigitu dio egu barko oposizioak UPN-eri bukatzeko, atzo herrenigan izandako istripua ere, aipatzen du uarteko berri paperak, gidari bat salbatu dute herrenigako tunelean bere autoak su hartu baino lehen. gara egunkaria hartuko dugu orain eta garak ere ba, antzeko gaiak jorriatzen ditu bere gaurko edizio digitalean. Barzinak erantzukizun oro ukatzen saiatu da Nafarroako kutsaren fiaskoan. Horixe beraz lerriburu nagusia ba adira gehiago ere Nafarroako ospitale guneko eh, langileek mehatxuak salatu dituzte sukaldearen afera dela eta. Eta eh, atzoko istripua ere aipatzen du garak, hogeita bost urteko gazte bat erreniegako tuneleko istripu ikusgarriaren biktima bakarra. Bukatzeko, Europara Estrasburgora gara egunkaria, ondoko lerro buruarekin, Europara parot dotrinaren aurkako mezu bateratua eramatea proposatu du herrirak. Eta gure gaurko errepasoari amaiera emateko diario de Navarra e, berri papera hartuko dugu oraintxe bertan. Egunkari honek aurrera darrai langabeziari buruzko bere erreportaje sortarekin eta gaurko titularra hause familien sendotasuna ikusgai. Tira, esan beharko dugu edo erantxi beharko dugu familiena eta gainontzeko guziena ere ikusgai dagola krisi garai honetan. Eta bestelako kontuen artean aktualita kalitateari nolabait ertsiagoak endirenak atzoko istripuare aipatzen du kordobilako berri paperak. Gazte bat bere autoan hil izana ekidin dute bi pertsonak. Bestelako kontuen artean arlo ekonomikora bueltatzen da diario de Navarra, Nafarroako zorra irumila eunda berrogeita bederatzi milioira igoko da urte honen amaieran. Ara, eta bukatzeko eguesi barko afera ere aipatzen du kordobilakoak, baina bere modu bueno, mm, bitxian esanen genuke, UPNek zenbait ornitzaileekin duen harremana salatu du Eguesibarko oposizioak. oposizioak. ba gure e, kiosko digitala isteko ordua iritsi da eta eguraldiari buruzko informazioa emanen dugu jarraian. aldiak eh, eta termometroek bera egin dute atzoko temperaturekin eh, alderatuta. Oraintxe bertan 3 gradu markatzen ditu gure termometroak eta merkurioak ez du gora eginen egunean zehar, baizik eta kontrakoa badirudi arratsalde partean apur bat bera eginen duela eta goiz partean izanen ditugu euriak elur bilakatu daitezke arratsaldean eh, ez da espero lurte handirik eh, gaurko, baina ikusi beharko datozen egunetan bihar adibidez elurra iragartzen baitute prebisioek. Ira ba, hausia izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.